Հեղինակել է նովելների 3 ժողովածու անհետացած սերունդ Մ Նարդիկ վեպերը, բանաստեղծություններ, Նրա կյանքի մի քանի դրվագ, որ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանն այս եթերաժամին, ընտրել ենք Աբգար Ափինյանի Գրիգոր Զոհրաբ հեղափոխական մտավորականը գրքից։ Գրիգոր Զոհրաբ, գրող, իրավաբան, հասարակական քաղաքական գործիչ, նորավեպի արքա, մեջլիսի падգամավոր։ Ստեղծագործությունները նշանակալի ազդեցություն են ունեցել արևմտահայ ռեալիստական գրականության վրա։ Գրիգոր Զոհրապը Մեջլիսում ընտրվել է падգամավոր 3 անգամ։ Հայտնի էր հատկապես իր ազդեցիկ ելույթներով։ Նա բարձրաձայնել է հայ համայնքի խնդիրները, ինչպես նաև կարևոր գործունեություն է ծավալել ամբողջ Օսմանյան հասարակության եւ պետական կառուցվածքի արդիականացման համար։ Լինելով հմուտ իրավաբան Զոհրաբն իր ամբողջ փաստաբանական գործնեության ընթացքում ոչ մի դատ տանուլ չի տվել, վկայել են ժամանակակիցները։ Պաշտպանել է ամբաստանված հայերի, հույների, բուլղարների եւ այլազգի անմեղ անձանց դատը սուլթանական դատարանում, որոնք սորաբար հանուն իրենց ազգային ու մարդկային իրավունքների հետապնդվում էին Օսմանյան բռնատիրության դեմ ըմբոստանալու համար։ Իմ բարոյականս կկայանա իրականս սուտին, ճշմարիտը կեղծին վերադասելուն մեջ ամեն տեղ եւ ամեն ժամանակ։ Այսպիսին էր Զոհրաբի հավատամքը։ Երբ գալիս են Զոհրաբին ձերփակալելու, նա միամտորեն հարցնում է. «Իսկ Թալեաթը տեղյակ է» այնինչ Թալիաթի հրամանով էին իրեն բռնում։ Զոհրաբն ակումներից մեկում էր Թալիաթ Փաշայի եւ Հալիլ Բեյի հետ։ Կեսգիշերին վեր կացավ տուն գնալու։ Նույն պահին ոդքի կանգնեց նաեւ Թալիաթը, մոտենալով Զոհրաբին համբուրեց այտը։ Դա մահվան համբույր էր, որը པարզ դարձավ հետո։ Երկու օր առաջ արդեն Թալիաթը ստորագրել էր Գրիգոր Զոհրապին եւ մյուս այ падգամավորին Վարդգես Սերենգյուլյանին ձերփակալելու հրամանը։ Հենց այդ գիշեր թուրքերը Զոհրապի տուն ներխուժելով ձերփակալեցին նրան, բռնի տեղահանելով Ղալաթասերայի ոստիկանատուն, այնտեղից Գոնիա, Ադանա, ապա Հալեբ։ Ճամփա առանց տունդարձի։ Գրիգորն իր կտակը գրել էր հուլիսի 15-ին։ Արդեն գիտեր, որ իրեն սպանելու են։ Մեկ օր հետո Զոհրաբին տանում են Ուրֆա։ Իսկ օրեր անց Զոհրաբի եւ Վարդգեսի սպանությունն իրագործելու նպատակով Ուրֆա են կանչվում ռուսակապետ Չերքես Խալիլբեյը, Չերքես Ահմեդը եւ հրամանատար Ռեգիդի որդի Մուստաֆան։ Ուշ գիշերով հուլիսի 19-ին արտնացնում են ձերփակալված падգամավորներին եւ Ուրֆայից դուրս գալով իջնում են Շեյթան Տերեսին, Սատանայի ձորը։ Կամուրջն անցնելուց հետո Զոհրապին եւ Վարդգեսին տանող կառքը հանկարծ կանգ առավ, իսկ ձիերն արցակվեցին։ Սա ողբերգության վերջին արարն էր։ Դա գիտեին երկուսն էլ։ Զոհրապի եւ Վարդգեսի աչքի առաջ թուրք ժանդարմները նշան բռնեցին եւ կրակեցին։ Վարդգեսն անմիջապես սպանվեց։ Զոհրաբի կյանքի վերջին վարքյանները տարբեր վկայողներ տարբեր կերպ են ներկայացրել, բայց մի բան կրկնվում էր ամեն վկայության մեջ՝ Զոհրաբի արցունքները։ Ժանդարմների կրակոցներից հետո Զոհրաբը դեռ ողջ էր։ Արամ Անտոնյանը պատմում է, որ դա տեսնելով փորձել են Զոհրաբին իջեցնել կարքից։ Իջիր, գոռացել են ամեն կողմից։ Իսկ նա նստել էր անշարժ, արցունքն աչքերին, ասես այդ խոսքերն իրեն չէին վերաբերվում։ Հրեշտակն արտասվում էր սատանայի ձորում։ Զոհրապի վրա հարցակվել էին դաշույններով եւ հետո կրակել արդեն մահացած հանճարի վրա։ Զարեհ Որփերյանի տեղեկություններով Չերքես Ահմեդը քարով ջախջախել է Զոհրապի գլուխը։ Հետո սպանվածների դիակներից հանեցին հակոստները, իսկ դիակները նետեցին մացառուտների մեջ։ Հետո մոտակա գյուղից գյուղացիներ եկան սպանության վայրը։ Բայց Թալանի համար ոչինչ չգտնելով, քարկոցեցին սատանի ձորում ընկած մերկացած դիակները։ Հետո Ուրֆայի շուկայում արդեն հաջորդ օրը վաճառքեին հանվել Զոհրաբի ոսկյա ժամացույցն ու մատանին։ Իսկ մի անգլիացի էլ հասցրեց գնել Զոհրաբի պայուսակը անվան սկզբնատարերով եւ արյան բծերով։ Իշխանություններն արգելեցին Զոհրաբի կնոջն ու հարազատներին մահաստ տալ եւ հոգեհանգիստ կատարել։ Ամուսն ու մահն անգամ Կլարա Զոհրաբին տեղեկացրին հերախոսով։ Լուրը հայտնեց անձամբ ոչրագործ Թալեյաթը։ Հրապարակվեց նաև պաշտոնական կեղծ տեղեկագիր, ըստ որի Զոհրաբը կատվածահար է եղել Դիարբեկիր մեկնելու ճանապարհին։ Զոհրաբի եւ նրա կնոջ սիրո պատմությունն ամենագեղեցիկը եւ ամենադրամատիկն էր իր իսկ ստեղծած բոլոր պատմությունների, բոլոր նորավեպերի մեջ։ Սիրական աղվորիկ քիթիկլի կնիկս կնոջն ուղարկած վերջին նամակում Զոհրաբը գրում է. Ինձ դատելու համար Ստամբուլից Դիարբեքիր ուղարկողները ոչնչացնելու համար են ուղարկում։ Դիարբեքիրում սարսափելի բաներ են կատարվում։ Աստված գիտի, չնայած անմեղ եմ, բայց այնտեղից ողջ դուրս չեմ գա։ Սիրելիս, միակս, արդեն մեզ համար սկսվում է վերջին արարը, այլևս ուժ չունեմ։ Եթե կենթանի չմնամ, երեխաներիս ին վերջին падգամն այն է, որ միշտ իրար սիրեն, քեզ մեծարեն ու պաշտեն, չվշտանան ու ինձ էլ հիշեն։ Գրիգոր Զորապը եւ Կլարան ունեցել են 4 զավակ՝ Լևոն, Արամ, Դոլորես եւ Հերմինե։ Բարեկամներ եւ Բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկման վերջին մասում առաջարկում ենք լսել հատված Գրիգոր Զոհրապի Երջանիկ մահը պատմվածքից, կարդում է Արան Նախշքարյանը։ Դոկտոր Վահանյան սովորական բժիշկ մը չէ մարմնի հիվանդություններուն չափ ու թերևս անոնց մի ավելի հոգի ցավերուն հետամուտ հետաքրքիր բժիշկ մնե անիգա Կադը քյուղի իր դանը մեջ իրիգումը ժողվեր էինք եւ մարդոց համար ամենեն հետաքրքրական հարցումը մեջտեղ նետվեցավ հանգարց որն էր հազար դեսակ մահերուն ամենեն քաղցր բժշկական ու հոգեբանական գրքին դեսագետով հայտնված գազիկներում մեջ համացայնություն չկար։ Առողջ ու գայդար աղջիկը, որ Ռաֆայել Գարտացած էր, եւ Թալուգունի հար գազմվածքի մը գդենչար, թոքախտի հյուծումն է ըսավ են քեղեցիկ մահը։ Երիտասարդի մը գազիկին նայելով ռևոլվերի քնտակներ ուղեղին մեջ։ Ուրիշ մը Ծովահեղ ծլալ ամենեն քիչ տանչանք տվող վաղճան մլալուն վրա բնդ։ Քլորոֆորմը երկու գուսակից կդավ։ Փնուչան ու քիդուչան հնարած բոլոր միջոցները ծածած քննվեցան ու քննադատվեցան։ Ամենքն ալ իրենց աղեկ ու քեշ կողմերում Դոկտորը ինքը մտիկ կներ ամենուս, առանց փարմը արդասանելու։ Բեջը գերգարեր ու համացայնությամբ քալե հերույի։ Ես, ըսավ դոկտորը խոսքերնից կդրելով, ամենեն քաղցր մահը դեսա։ Բայց չեմ գրնար բնտել, որ ամեն անգամ մարդս կրնազային իր ցերքին դա գունենալ։ Մեկ հադիկ մահն էր ասիգա զոր իմ դեսած հազարավորներուս մեջ են ոչ միայն ամենեն հեշտներ գրնամսել, այլ իրոք քաղցրն ու երջանիկ։ Հիմա գբարեին։ Այրեր իրենց պահանջումներուն անհամբերությունը բերելով հոսալ։ Գիները իրենց անսնամատույց մեղբությունը։ Խոլագան քիրքնդխառնություններու, վետվեդումներու անընդհատ շարք մներ այս ամենը։ Վալսին դիգինինալ ելավ այն երիտասարդին հետ, որ իր խոսակիցը եղած էր քրեթե շարունակ։ Եվ բարողներում մեջ այս եղավ այն շնորհալիզույ ծմայլված կթիդեինք սիրենք։ Բարմը չեր այս, այլ շլացուցիչ պամը, եթերային ու ծնորական սլացումը, հապշտակությունը, կերտված մամբողջ։ Մյուս պարողները իրենք ալկանգարեր էին այս ույքին շուրջը հիացած, հիացում, որում մեջ նախանց է իր արդար պաժինում։ Հանգարծ սայթակումի բես պամը բադահեցավ։ Գինը իր բոլոր ցանրությամբ վարին ալուբես եղավ։ Երիտասարդը մեծ ջիկով հաջողեցավ իր քիրգի մեջ բռնել զայն։ Ոտ կսահեցավ, գսեին։ Ոչ, ավելի փամ մներ։ Նվաղում ունեցել։ Հասեք, դոկտոր, հասեք։ Գբորար երիտասարդը։ Իսկույն քովը վազեցի ու երկուքնից բազմոցին վրա դեղավորեցինք սինքը։ Հազիվ գրծավ աչքերը փանալ, ամիջապես տեսա սրդի գատվածի բոլոր նշանները։ Ընդհանուր տակնուվրայության մեջ թեղմը ապսպրելն անգամ անգարելի գթարնար։ Օտարականները հերացուցինք, շուրերը մեկիկ մեկիկ մեկնեցամ, բայց թեր սանտուխներուն վրա անոնց ոտնացայնը չմարած, անիկա իր հոգին ավանդեց, կլուխը իր սիրած դուղուն կրգի մեջ, նույնիսկ իր պույնի մեջ նետահար, սպաննված թրջունի մպես, ժամանակ չծկելով, որ թեղմը թարմամման է։ Այս եղավահա իր վախճանը, գյանքին պոլոր երանույթյունները միացած, խդացած էին այն երևագայությունի մեջ, ուր գյանքը գթողուր։ Ասկի ավելի երջանիկ մահմը գրնակ երևագայել, պատրաստել, շինել ծեզի համար։ Իվանթություններու ցավերու մեջ չդարաբեցավ։ Ձերությունը չփչացուց իր շնորները, բաշտելի ու բաշտված կինը մնաց մինչև վերջի վարգյանին ու ընդհանուր զմայլումովը ողջունված իր սիրած տղուն թևին վրայեն քնած դրացավանիգա։ Բաժագի մվես, որ կոչունքի մսեղանին վրա, ծնձության մաղտանքներու պահումներու մեջ կպշրվի։ Փոխանակ թուրսը սպասավորներու ցերկով լավացքի աղդոտ ճուրի մեջ օրմը գոդրելու անհետանալու։ Այս կիննալ են շնորակեղ պատկերի մեջ քերակույն երջանկությունը սկացած ու բարգեված ժամունան հետացած։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 30-ի թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան կհանդիպենք